And it goes a little something like this. Good boy. Keep doing that. Can you confirm you understood that message? Mobility. Absolutely fantastic. Mobility. Dobar dan, dobrodošli dragi slušalci i dobrodošli na talase NXS Web Radio podcasta u još jednu, nadamo se, interesantnu emisiju Mobility gdje pričamo o korisnim auto savjetima. Danas smo pripremili dosta zanimljivosti, nekoliko veoma korisnih stvari. Pričat ćemo o akumulatorima, zaštite od krađe, vožnja pomagli pogotovo za nove vozače, ako vas ima takvih, i naravno održavanje vozila u ovlašćenim auto servisima. Da ne dužimo puno, krećemo odmah sa vestima. Problemi sa akumulatorima obično muče vozače zimi. Niske temperature, zgusnuto ulje, velika količina vlage mogu veoma loše naravno uticati na vaš akumulator. Ali često previđamo da i leto nosi određene probleme s akumulatorom i sistemom punjenja. Ono što je jako važno da se zapamti je da vreli dani mogu da budu podjednako pogubni za akumulator i električni sistem auta, kao i hladni dani. Jednako je važno da povremeno proverite stanje akumulatora i električnog sistema čak i kada je vreme toplo. Imajte na umu da vas svaki deo koji ne održavate može izdati onda kad je najpotrebnije. Akumulator vam se može isprazniti na putu po povrelom danu kad vam je automobil pun putnika i prtljaka, što će, složit ćete se, veoma je neprijatna situacija. Akumulator u vašem automobilu se stoji od rastvora sumporne kiseline i vode, koji prekriva olovne ploče. Hemijska reakcija između raznih elemenata akumulatora generiše struju. Struja se prenosi preko elektro, elektroda na vrhu akumulatora, klema i kablova do potrošača. Akumulator je podeljen u šest ćelija i zatvoren je u plastično kućište. Danas se sve više koristi moderniji tip akumulatora koji umjesto tečnosti koristi gel. Takvi akumulatori su hermetički zatvoreni i ne zahtevaju održavanje što je veoma praktično. Akumulator je veoma jednostavan uređaj ako pogledamo tako i jedan od najvažnijih delova automobila. Ako se ne puni, neprazni ili ne funkcioniše kako je predviđeno, brzo će vas ostaviti bespomoćnim na putu. Tokom leta visoke temperature mogu dovesti do isporavanja vode iz akumulatora što dovodi do poremećaja koncentracije sumporne kiseline. Ako vaš automobil koristi ovakav tip akumulatora, često proveravajte i po potrebi, dopunjavajte akumulator naravno sa destilovanom vodom, znači isključivo destilovanom vodom. U proseku jedan od četiri automobila u toku godine dobije nov akumulator pre ili kasnije, Naravno, svaki akumulator mora biti zamenjen, ali kada akumulator otkaže, to vas može koštati više od same zamene akumulatora. Možda ćete ostati negdje na putu, morat ćete da platite šlep, a u svakom slučaju dosta neprijatnosti. Ništa vas ne košta da proverite akumulator i sistem njegovog punjenja sljedeći put kada idete na redovan servis vaš majstor možda veoma brzo da priključuje automobil na kompjuter i da proveli stanje akumulatora i vašeg naravno sistema i tako da vas na vreme upozori na predstojeće probleme. Proverite svoj akumulator sljedeći put. Prelazimo dalje na našu sljedeću vest, koja također može biti zanimljiva većini vozača, naravno, za kako zaštititi auto od krađe. U ovom tekstu ćemo pokušati da vam damo par smernice u traženju naravno odgovora na ovo pitanje. Prvo, bi trebalo da utvrdimo činjenično stanje. Potpuno pouzdana zaštita automobila od krađe ne postoji. Ako lopovi žele da odvezu vaš, baš vaš automobil, oni će to na ovaj ili na ovaj način učiniti. Lopovi su danas vrlo upoznati sa modernim tehnologijama, primijenjenim u sistemima zaštite automobila, a automobili nove generacije imaju ugrađene razne fabrički sisteme zaštite od krađe, što mehaničke, što elektronske. I zbog toga i oni koji kradu ovakve automobile stalno unapređuju svoje znanje. Naprimjer, kada je Renault počeo sa ugradnjom ključ kartica za startovanje motora, pre određenog broja godina, taj sistem se smatrao veoma uspešnim u zaštiti od kraće, jer naravno lopovi nisu bili upoznati s njim. Danas ovaj sistem se smatra veoma lošom zaštitom i lopovi ovakve automobile odvoze u roku od nekoliko minuta bukvalno. Skoro i na televiziji bio jedan prilog e, gde su iz MUPA upozoravali pogotovo na vlasnike Renaulta i tih francuskih vozila koji koriste ovaj sistem kako na veoma jednostavan način za manje od 5 minuta mogu da vam odvezu automobil. Dobro obučeni lopovi su u stanju da obiju i odvezu gotovo bilo koji automobil bez ikakve dodatne zaštite u roku od svega do 20 do 30 sekundi a njihova drskoš ide čak dotle da imaju lažna vozila parking servisa i šlep službi kako ne bi izazivali sumnju dok podižu i odnose automobil. Kad ove činjenice prihvatimo, moramo naravno da razmislimo šta ipak možemo učiniti za svoj auto. Pod Kasko osiguranje. To je generalno najbolja zaštita koju možete imati. Postoje više vrsta kasko osiguranja, a najčešći slučaj je pokrivanje krađe vozila i oštećenja nastalog sudarima za koje ste sami odgovorni. Kasko osiguranje se preporučuje zbog toga što sa njim imate najmanje briga. U slučaju da vaš automobil nestane, to jest bude ukraden, ili ga ne ošteti, osiguravajuće društvo će vam nadoknaditi štetu. Naravno, vama je u interesu da se to nikada ne desi, jer osiguravajuća kuća u tom slučaju vam neće isplatiti u potpunosti iznos koji ste dali za automobil, nego njegovu trenutnu vrednost u trenutku kada je došlo do kraće. Po dva, mehaničke zaštite. Na tržištu postoji veliki broj zaštita koje fizički onemogućavaju lopove da vam odvezu auto. Najpopularniji su naravno Zeder, Lavlja Kanđa i sistemi koji radi na sličnim principima E, zaštite za menjač, za pedale, volan i tako dalje. i Zeder radi tako što namogućavaju okretanje volana, a osim toga Zeder u zavisnosti naravno od modela u koji se ugrađuje posjeduje i elektronsku blokadu, što je veoma zgodna stvar, ali je vrlo teško utvrditi uspješnost svakog od ovih sistema, pošto svaki pretvođač tvrdi da svoj sistem da je najpouzdaniji. Pokazali se na primjer da lavlju kanđu na nekim modelima kao što su Volkswagen, Audi i Škoda lopovi čupaju zajedno sa volanom i automobil, e, automobil odvoze tako što na stub volana nakače ključ. Zbog toga je napravljen Zeder koji je praktično nasljednik lavlje kanđe, za sve vas koji to ne znate možda. Ali i ovaj sistem su također, postoje određeni slučajevi gdje su lopovi uspeli da ga zaobiđu i da odvezu auto. Zaštite za menjač su se pokazale lošim zbog toga što auto se može upaliti i pomeriti pritiskanjem pedala hvačela, čime se zaobilazi svrha menjača koji stoji u brzini. Po tri, elektronske zaštite. Kada se kaže elektronska zaštita automobila, najčešće se misli na alarm. Alarmi služe do upozore vlasnika na pokušaj krađe tako što emituju veoma glasan zvuk ili više zvukova. Osim toga, većina autoalarma posjeduje elektronsku blokadu motora, oni su u upotrebi već dosta dugo godina i većina ih ne smatra baš pouzdanim zaštitama. Praksa je praktično pokazala da alarmi nisu loši, pogotovo oni skuplji, a osim alarma postoje i drugi vidovi elektronske zaštite automobila, kao što su na primjer e, GPS, uglavnom novija vozila, njihovo gradnje je naravno skuplja i plaća se usluga korištenja sistema na mesečnom nivou, ali u slučaju krađe pomoću ovog sistema možete saznati gdje je vaše vozilo, ukoliko naravno lopovi nisu svesni toga pa znaju tačno na tom modelu gdje se to nalazi pa ga ne one sposobe ili ne izvade napolje. Po četiri, alternative metode. Kao alternativne metode zaštite javljaju se ugradnje raznih prekidača. Moguće ugraditi u automobil skrivene prekidače, koje aktivirate kada parkirate auto, a oni funkcionišu tako što prekidaju na primjer zavod goriva ili struju s akumulatora. Ovaj sistem zaštite vam može namestiti praktično svaki električar, a postoje i druge razne metode kao što je izmjena izmeštanje e, raznih konektora. E, također, kod automobila koji ne koriste ključe za startovanje, nego na primjer kartice, lopovi ga pokreću tako što ga povezuju na svoj računar i programiraju tako da mogu paliti svojom karticom. Električar vam može izmeniti konektor na neki nestandardni sa specifičnim rasporedom žica, a vama dati adapter koji se vraća u normalno stanje, što je potrebno naravno kada automobil odlazi na dijagnostiku. Tako da i to nije loše, a navišćemo jedan zanimljiv primjer odnosi se na vlasnike Renault vozila, Clio modela, mada je i na većinu ostalih. Na ovom automobilu brava je jako dobra i čvrsta, tako da je onemogućeno bilo kakvo njeno češljenje po znacima Ako se lopovi namerače na neki auto, oni prvo polome čep na rezervoaru za gorivo, a zatim prema njemu naprave ključ sa kojim veoma lako otvaraju automobili, i naravno odvoze ga bez problema. Još par praktičnih savjeta na kraju ove na, e, ovih naših savjeta koje smo pripremili za krađu. Na primjer, parkirajte auto u garaži. Ako imate svoju garažu, ako ne, onda po mogućstvu ako e, ima video nadzor ili na nekom dobro osvetljenom parkingu koji nije zabačen negdje. Na primjer, kasko osiguranje, smo naveli, također može bude veoma koristan savjet koristite i mehaničku i elektronsku zaštitu kombinovano. E, dobro bi bilo da imate neku alternativnu metodu, na primjer neki skriveni prekidač nije na odmet. E, generalno što više sistema imate, to je bolje za vaš auto. I naravno pojenta više struki zaštita je dobijenje na vremenu, jer svaka zaštita se može probiti, a na vama je da se potrudite da lopovima maksimalno otežate posao. Mislim da su vam ovi savjeti bili korisni. Ako nemate neku od ovih zaštita, razmislite naravno o tome. E, dolazimo do našeg sljedećeg, našeg sljedećeg savjeta, to je vožnja po mapi. Prvenstveno, naravno, namijenjena vozačima koji su noviji ili su skorije položili i nisu možda do sad imali previše iskustva u vožnji pomagli, ali ide nam lošije vreme, tako da je to veoma bitno. Magla na putu donosi veliku neprijatnost i iskusnim vozačima. Svako nas se osjeća veoma nesigurno u uslovima u kojima je vidljivost smanjena. Neophodno je da automobil bude uvek tehnički ispravan. Znači morate da prekontrolišete auto. Redovno kontrolišete ispravno sijalica, uređaja za signalizaciju na automobilu i nikada ne znate kakvi će vas sve uslovi zateći na putu. Ono što je važno kao prvi savjet za vožnju pomaglim je, što i svi savjetuju, prilagodite brzinu uslovima na putu. To znači da trebate da vozite brzinom koja će vam dozvoliti da se zaustavite ukoliko vidite bilo kakvu prepreku koju vidite ili možete da predvidite ukoliko je auto ispred vas i vam počne koči, tako da možete bezbedno da se zaustavite. Ako se budete pridržavali ovog znači najvažnijeg pravila, ne bi trebalo da bude nikakvih problema. Ako do njih i dođe, eventualno šteta će biti minimalna jer ste uradili sve što ste mogli da sprečite to. To što vidite auto ispred sebe ne znači da je vidljivost dovoljna. Takve objekte uočavamo zato što su osvetljeni. Sa neosvetljenim objektima, kao što su na primjer pešaci ili ciklisti, situacija je naravno mm, potpuno drugačija. Tako da prilagodite brzinu da biste mogli da reagujete na vreme. Korišćenje svetala. Svetla za maglu. Kada je na putu magla koristite vaša svetla za maglu ukoliko ih imate ili kako se popularno zovu u narodu maglenki. To su svetla koje osvetljavaju put neposredno ispred vozila, a najdalje do 35 metara. Uglavnom se maglenke nalaze ispod farova oborenih svetala kako bi svetlosni zrak od maglenki stizao do puta najkraćim putem. Neki modelima automobila se nalaze i u farovima, ali osvetljavaju put na istoj daljini po magli, znači koristite i zadnje svetlo za maglu, ukoliko ih imate, a većina vozila ima. Ono će vozačima iza vas pokazati vašu lokaciju mnogo ranije nego obično pozicijeno svetlo. Kratka ili duga svetla. Po gustoj magli nikako ne treba uključivati duga svjetla jer se ispred auta stvara takozvana bela zavesa koja zaslepljuje vas kao vozača. Magla tada odbija svetlost nazad, dodatno smanjujući vidljivost. Ono, ono, ono što nije pametno, korišćenje drugih svetala po magli je praktično i zabranjeno i možete da dobijete kaznu do 5000 dinara za tako nešto. Kada je magla, koristiti isključivo oborena svetla i svetla za maglu. Poziciono naravno svetlo pozadi i preporučuje se farovi se podnose što niže, tako da će put direktno ispred vozila biti što bolje osvetljen. Ono što također što može da pomogne, a to je sva četiri e, žmigavce po magli. U uslovima izuzetno smanjene vidljivosti obavezno koristite sva četiri To je čak i zakonski obavezno. Ako prilazite raskrsnici na koji želite da skrenete, isključite ih, uključite na migavac na strane koji želite da skrenete, pa ponovo uključite sva četiri nakon raskrsnice. Oni će značajno povećati vidljivost vašeg vozila na putu, što je glavni naravno uslov da se izbjegne bilo kakva nesreća. Neki vozači čak upale migovce na par trenutaka da bi e, signalizirali, i ostalim vozačima da ulaze u područje sa gustom maglom, što je odlična praksa. Ako u magli vidite vozilo iza vas, a niste sigurni da vas vozač vidi, pritisnite pedalu kočnice na trenutak kako, kako biste ga obavestili. I još jedna zgodna stvar, pratite linije na putu. Obavezno pratite razdelnu liniju na putu ili katadioptere ako ih ima na bankinama. Oni će vam u velikoj meri pomoći da shvatite kuda put ide, a od velike pomoći su da ne skrenete na drugu stranu ili da odete van puta. To je što se tiče savjeta za maklu. I prelazimo na naš posljednji savjet, pitanje koje se često provlači, održavanje vozila u ovlašćenim autoservisima. Verovatno vam je logično da održavanje vozila je često najbolje poveriti ovlašćenim autoservisima. Glavne prednosti su obučeni majstori, savremena dijagnostika, garancija na radi rezervne delove, vrednost vašeg vozila je veća ukoliko je servisna knjižica overena u servisu, ovlašćenom od strane proizvođača, i ovlašćeni servisi uvek koriste originalne autodelove, kvalitetnija ulja i tečnosti. Da li morate da idete u ovlašćeni servis, verovatno se pitate. Ukoliko je vaš automobil pod garancijom, morate da idete u ovlašćene servise. Ako vršite servisiranje ili popravke na drugim mestima, garancija može da se izgubi. U načelu, ovlašćeni servisi su dužni da poštuju procedure servisiranja i popravki kojim propisuje proizvođač i naravno da vas poštuju kao kupca od kojeg oni žive praktično. Međutim, ako se malo raspitate, naiđete na određene kritike i nezadovoljstvo, pa i bez vlasnika koji su koristili usluge pojedinih servisa. To što je servisar ovlašćen ne znači da svoj posao obavlja dobro, a ponajmanje da se brine o svom kupcu. To sad sve opet zavisi od servisa do servisa. Ako ste nezadovoljni servisom koji idete, promenite ga, makar kod redovnog servisiranja ili u slučajevima kada kvar nije veliki i dozvoljavam vam da vozite auto. Ukoliko vozite stari automobil, moguće je da ćete imati jeftinije servisiranje i popravke od lokalnog majstora, koji nije preporučen od strane predvođača, ali zna svoj posao i obavlja ga pošteno. Raspitajte se kod poznanika, preporuka više vredi od sjaja bilo koje reklame. I ne zaboravite naravno da autoservis ne čine ljudi, ne čine zgrade nego ljudi. To bi ujedno bio i posljednji savjet koji smo vam pripremili za danas. Nadam se da su mogli savjeti bili korisni kao i svaki put. Ostanite uz se sve Radio podcast do neke sljedeće emisije. Derek Poser. Tchau, tchau, tchau. NXS Podcast.